Radio 021, redakcija naučno-obrazovnog programa, glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, jeli, i onda kažeš tog show braći Idu, recimo, četiri takta ovoga, Četiri ono, okej. Okay. ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I Četiri suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo niz dlake, pa posle da ide tog show Braci Budke. Znači mi moramo... Vi sad slušate talk show Braci Budke. Vi ćete tek da slušate, jer tek, ne, tek sada počinjete da, slušate. Da. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, slušate, onda, onda slušate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počne. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Dobro večer, poštovani slušalci. Deset je sati i nekoliko minuta. Ovo je talk show Braće Budka i emisija Niz Lake. Ponovo smo zajedno. Danas bih želio da zajedno sa vama podelim tugu koja tinja u srcima svih zaposlenih na radiju 021. Naime, očekivali smo i unapred se radovali da naš današnji gost bude predsjednički kandidat gospodin Slobodan Milošević, Međutim, splet okolnosti i objektivni razlozi nisu išli u prilog našim očekivanjima. kao što znate, gospodin Milošević se priprema da posjeti Kosovo, taj bastion srpstva, i da uzdignuta čela pred dva miliona poštenih albanaca jasno i nedvosmisleno iznese narodni program, program koji u prvi plan ističe mir, istinu, ravnopravnost svih građana, razvoj i obnovu i jasnu patriotsku poziciju. Vrednosti slobode i demokratije se ne smeju žrtvovati, ma kakvi ideali bili u pitanju, i to će im on jasno predočiti, snagom argumenata, šarmom lucidnog vizionara i nastupom velikog državnika. Dakle, dakle, da se malo našalim, razlozi za izostanak su sasvim opravdani, mada moram da podvučem da mi je strašno žao, jer kad god sednem sa predsjednikom, uvijek nešto novo naučim. Ellen iz nezvaničnih izvora saznajemo da su pripreme za tu posjedu u u toku, da se šiju narodne nošnje, da se pozdravni govor nalazi u fazi finalizacije, a procurela je vest, doduše nezvanično, da su prvi pasusi tog govora fantastični, a stručnjaci koji su imali sreću i čas da pročitaju uvodni deo naprosto su očareni. Kažu, to je odmeren, dubok, literarno sofisticiran i emotivan tekst koji, pored toga što smo prošle godine zgazili krvničku i zločinačku Clintonovu armadu, ni u jednom jedinom slogu ne odiše ohološću i nadmenošću pobednika. Narod će to sigurno znati da ceni, znati da prepozna snage preporoda kojima je najpreči mir i istina. I još nešto. ću slobodan da vam otkrijem malu tajnu. Kao što znate, Radio 021 se preselio u nove prostorije. Svuda oko nas je prijatan miris novih tepiha, zavesa. Nova je tehnička oprema, studio je prostan sveto ima čak i bide pa ne moramo da se saplićemo o onu kantu. Sve se cakli sve na svom mestu. Jednostavno, direkcija za obnovu nije štedela. Gospodin Mrkonjić je doslovno rekao, sve što poželite dobit ćete, na vama sigurno nećemo štediti, sve može, ali pod jednim uslovom, da tu bude uređeno lepo i sa ukusom. I da ne duljim, sve ovo je prvenstveno urađeno zbog dočeka našeg današnjeg gosta. Što se nas tiče, mogli smo kao i do pre neki dan raditi sabijeni u onom potkrovlju, lomatati se jedni preko drugih, ali dočekati predsjednika, posaditi ga na klimavu stolicu, to sigurno ne, to nismo mogli da uredimo. Danas je inače radio o plemenjem bukedima svežeg cveća, svi smo oprani, počišani i lepo obučeni, a imamo i deset pionira i pionirki predivnih mališana koji su pola svog letnjeg raspusta proveli pripremajući se za današnji nastup. Svoje crvene marame natapaju suzama od kako su čuli da nas je predsjednik ponovo ispalio. No šta je tu je, emisija mora da ide dalje. Ja u ovakvim trenucima sete i blagog razočarenja najviše volim da čujem neku dobru narodnu pesmu, klasiku poput Zapalio bih pola sela što se njena svadba sprema, ali pošto nam je mnogo što što izgorelo u onom požaru, pa čak i to idemo sa jednom prigodnom melodijom koju smo sačuvali. Unapred moram da se izvinem slušalcima zbog malo lošije kvaliteta snimka. Čo sam Palen Pınşır Dözdecöz Fondöcöz Fondöcözdüm Trarim Cettirmişan Cettirmişan Cettirmişan Paçın Cettirmişan Cettirmişan Cettirmişan Cettirmişan Влюшсен тырты соло. Соло, фала, альбит. Гитары. Дендер детрет, ходжи спарань, люльки шлюзы, плянки тры. Сокены, сокулюем, шокутаем. Hvala. Nama ne trebaju zabave, treba nam spašenje čoveče. U redu, emisija mora da ide dalje, bez obzira što naš današnji gost, naš gost koga smo očekivali nije došao. Tema za razgovor ima zaista mnogo. Ako ste primetili poslednjih dana, Furioznim tempom počela je agresivna i neprincipijalna kampanja Saveza za NATO. Sve u redu, izbori se primiču, ali što je mnogo, zaista je mnogo. Kao nepristrasan i nezavisan novinar moram da primetim da su preterali po osudama, vlasti, po svemu pljuju, ništa im sve to nije. Agresivna kampanja je u potpunom neskladnu sa sadašnjim rezultatima. S druge strane, patriotski blok tiho, nenametljivo i argumentovano kreće u kampanju. Nemaju čega da se stide, jer sve što su obećali narodu, to su i ostvarili. To narod ume da ceni i poštuje. Ne bih da se stavljam ni na jednu ni na drugu stranu, ali taj nesklad, taj neravnopravni položaj u koji su dovedene patriotske snage, primorao me da reagujem kao patriota i kao rodoljub. Zato bih, evo sad će, sad će za koji minut vesti, pa bih vas zamolio posle vesti da se jave isključivo ljudi koje prožima duboki osjećaj za pravdu i pravičnost i koji imaju nešto lepo da kažu o širokom frontu patriotskih snaga. Jednostavno, da budemo kontrateg na nepravičnom tasu koji služi za vrednovanje ljudi i ideja. Ponavljam, neka se jave zaista iskrene patriote da se čuje njihov glas, da pokažu da su u ovoj našoj sredini ipak velika većina koja nikako neće dozvoliti da prevladaju sile mraka i bezumlja. Talk show braće Dobar dan, ponovo slušate, kao što znate, niz dlake, tog šubraće butkaj. Evo čujem, slušalci se javljaju i hvale onu pesmu koju smo pustili, onu sa albanskim narečim. Pesma je dobra i meni se sviđa, malo vuče na jazz, a pustili smo je u slavu ove vojne vežbe povratak 3000. Da se vratim na ovaj poziv koji sam vam uputio. Znači, želim zaista da se jave prave patriote, jer ogroman pritisak takozvanih nezavisnih medija iz dana u dan omalovažava sve uspehe patriotskih snaga. Da li ćete mirno podnositi da svakodnevno blate ugled i poziciju naše domovine, lik i delo našeg vođe? Mislim da je dosta čutanja. Zato iskreni i slobodoljubivi, patriote, javite se i dajte svoj glas za opštu stvar. Pre neki dan je gospođa Marković u Babušnici na monumentalnom istorijskom skupu dobro primetila da je ovdje reč o borbi između dobra i zla, između stagnacije i napretka, između sluganstva i patriotizma, između crnog i belog i da narod dobro zna da proceni. Ja verujem da je tako. Znači, samo patriote neka se javljaju, koji će snagom argumenta i principijelnošću potući ove veleizdajnike koji se buse u grudi, mašu NATO zastavama i nude najcrnije ropstvo ovom narodu. Molim provokatore da ne okreću brojeve naših telefona. Neka se bar malo uzdrže svojih ciničnih komentara i neka već jednom nauče, kada do sada nisu, da se Sloboda piše sa velikim O. A za gospođu Marković puštamo T-Rex. Pre ove pesme čujem da imamo slušalca na vezi, pa ćemo da čujemo šta ima da kaže. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušam vas. Imam, zanimljivo mi jako bila pesma, ovaj, malo sam jače pojačao radio, a <laughs> ulica mi je prometna. Da, da volite džez. <laughs> da, da, <laughs> zanimljivo. I za džez ulica je prometna, pogledaj u prozor. Da ne uletio koje kamenče u, u prozor. Pa zašto? Pa malo nezgodno. Pa ne, ne treba biti šovinista. Vi ne, imate pravo da slušate. Ne, ne, mislim na ove koji, koji bi bacali kamenice. Da, da, jasno. Recite, izvolite. Zadovoljan sam sa emisijom, mislim da neki ne mogu da čuje to, pa je mogli i ponoviti još, da kažem, još koji put. Kao ono prošlu, niste ovaj, onako nije bila dobro ponovljena, nadam se da ovo snimate pa ćete ponoviti. Pa znate šta da vam kažem, evo, e, trebalo bi da svakog, čini mi se, četvrtka idu reprize emisija, međutim, to nisu originalni snimci odavde, nego, nego su to snimci koje pokupimo od raznih ljudi koji to snimaju, znate. Da, pa zato, zato se desi da, da fali neki deo emisije, da, da ne okrenu traku na vreme i tako i unapred moramo da se izvijemo zbog tih grešaka koje su eto neminovne. Dobro, prijetno i nastavite tako, zanimljivo je. Zahvaljujem. Doviđenja, prijetno. Doviđenja, prijetno. E, kao što rekoh, idemo sa ovom pesmom za gospođu Markovića. Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Butka dragi slušalci, mogli bi satima porediti učinak jednih i drugih. Mogli bi mnogo o tome pričati. Ono što smeta je ova navala na tim takozvanim nezavisnim medijima, po nezavisnim novinama. Ljudi preteruju, ljudi nemaju mere u svemu tome. A znate čime se sve služe? Evo, na primjer, suptilna indoktrinacija je na sceni, korišćenje dece u političke svrhe. Pre neki dan čitam u novinama da se planira da pioniri nose žute marame zbog saobraćaja. Dobili su žute marame, to je sasvim u redu, fluorescentne još ako su, to je dobro da ih vozači primete, međutim, ako se malo bolje pogleda u tu ideju, primetit ćete da su uniforme plave, marame su žute, to je, to je tipičan primer suptilne indoktrinacije, jer to su boje demokratske stranke, žuto-plavo. Imajte na umu i takve sitnice. Oni se svačim služe. Naša zemlja je kriminalizovana. Porede je sa latinoameričkim zemljama. Međutim, nije cela naša zemlja kriminalizovana. To su neke sredine, neke sredine u kojima vladaju oni, a Patriotski front ima jako mnogo gradova i mesta u kome nema obračuna i otmica, u kome teku med i mleko, u kome se svi i poslažu, industrija se obnavlja posle svega ovog što smo doživeli. Jednom rečju, velikim koracima kreće se napred. kada ste čuli za neku otmicu ili ubistvo u Belušiću, Velikoj Drenovi, Brusu. Ja bih mogao da vam nabrajam jako mnogo mesta. Evo Babušnica, Donja Ljubota, Trgovište, Vlasotince, Bela Palanka, Merošina, Leposavić, Trupale, u Trupalu je savršena atmosfera. Ljudi se slažu i jedva čekaju ove izbore koji 24. treba da dođu. Tu nema dileme. U Opariću nova fabrika za preradu Kevlara. Znate da smo poslali treći špijunski satelit. Sve su to uspesi koje oni negiraju, koje čak ni ne pominju. A čujem da se neki bune i zbog ove kablovske televizije. Poludili ljudi pa hoće engleski da slušaju. Molim vas. To su, to su sitna zaluđivanja. Niko više ne pada na takve priče. Na kraju krajeva, kada ste čuli da je crnogorska televizija reemitovala RTS? Nikada. I to se prećutkuje. mi krećemo krupnim koracima u obnovu izgradnju, otvaramo veze sa svetom, evo, primjer Novosadska duga, računski centar u Donoj Ljuboti, visoka škola za menadžment u Malom Orašiju, zatim autoput, pa olimpijade u Sidneju, vijadukti, brze pruge, sve su to uspešci našeg naroda, naših graditelja, naše pameti. postoje lažne i prave vrednosti. Na vama je da odaberete. Sada ćemo opet da čujemo malo muzike. Izgleda se patriote nešto ne javljaju ili ne mogu da dobiju vezu. talk show Braće Butka izgleda da imamo nekog na telefonskoj liniji. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, ovdje je Maja, ja sam predstavnik mladih socijalista iz Novog Sada. Drago mi je Maja, recite. Pa eto, želela bi da kažem, možda što se još do sad nije čulo u ovoj emisiji, da nas uopšte nije malo. Da? Ima nas sigurno oko 5000 samo u ovom gradu. Jel te? Jeste. Ne znam da li ste upoznati sa našim aktivnostima uopšte. Pa znate što, ja ne mogu da postignem ovaj, aktivnosti toliko na sve strane. Uh, neki ljudi prate određene partije, ja konkretno nisam zadužen za to, ali načujem ponešto. Dobro, mogu samo da vas pitam, šta vi mislite, koja je boja lepša, crvena ili crna? Pa, znate što, ja sam kao mali čitao onog stendala, crveno i crno, tako da su mi bile drage boje obe. Ovako sada kad razmišljamo o ovim pionirima i, i, i ovim maramama žutim, onda mislim da bi u svakom slučaju odgovarala pre crna boja kao kontrast ono žutom na maramama, ali mogu pa, reći da... ako crno budemo razmišljali, e, crno će nam i biti. Ja mislim da se treba ipak okrenuti crvenoj boji. Pa u, u redu, u redu, pazite, boje ipak nisu presudne za, za ovo što nas čeka, za ovu obnovu i ovaj razvoj. Tu boje manje znače, međutim mogu subtilnom oku da znače nešto. Pa vrlo se dobro zna ko učestvuje u obnovi zemlje. Pa dobro, ja ne bih sada kao nezavisni novinar da komentarišem, nego bih hteo samo da čujem, imate li vi još nešto da kažete? Pa pozvala bi sve mlade u ovom gradu da se priključe mladim socijalistom, socijalistima da se ostave otpore i raznih drugih organizacija koje su pronatovske. Znači pozivam sve mlade ovog grada da se učlane u mlade socijaliste i da pomognu obnovi ove zemlje i da pobedi onaj ko treba da pobedi, a ne izvejice. Dobro, hvala vam mnogo na razgovoru. ponovimo nekog na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Kasno sam se uključila, sad malo prečujem o bojama, crvenim i crnim. Da. Ne znam šta je tema, ali mogu da kažem. Molim? Da, ja vam mogu reći šta je tema. Kažite. Ja sam tu napravio neki uvod, ali želim da se jave patriotski opredeljeni građani i da daju neku reč hvale ovom patriotskom bloku, da, da se suprostave ovoj navali ovih neargumentovanih primjedbi na račun patriotskog bloka od strane nezavisnih medija i, ove NATO kamarile. Izvolite. E, ovako. Nema veze kakva je boja. Nema veze kako se ko zove. Nego ima veze šta je ko uradio za dobro ovog naroda. Jasno. E, iza crvene boje ne stoji ništa. Samo propast. Već 12 godina skoro. A uopće nije važno na kraju krajeva kakva je boja put da vidimo da krenemo napred, a ne idemo stalno natrag i natrag i sve dalje i sve dublje i dokle ćemo tako. I ljudi još malo pa neće imati šta da jedu, ne, ne, ne može dobiti lek kakav treba. Ta mm, ujdurma sa Bojićevim, ne znam kakvim propisima, što ja znam, to nije ništa. Gospođo, izvinjam se da vas pitam, jeste bili možda skoro u Lačarku ili Šimanovcima? Ne, hvala Bogu nisam. E pa, ako odete tamo, onda ćete vidjeti šta znači razvoj i prosperitet, znate. Nisu, nisu sve sredine jednake. Ovde, ovde je opoziciona vlast, da vas podsjetim. Ja, doduše, nemam ništa protiv ni opozicije, ni protiv vlasti, ali samo... Pa neće nam valjda Lačarak i ne znam ko tamo biti ideal. Dobro. Valjda pa... će nam biti ideal da, da svi ovaj, e, urbane zajednice, urbane sredine napreduju, i svako selo naravno, pa ali ako urbane sredine stignu na nivo lačarka ili ispod toga, e pa izvinite, to nije nikakav napredak. Pa znate što ja ne bi degradirao lačarak, evo Oparić, Lučani, da li ste tu bili? Ništa nemam protiv njih, ništa nemam protiv njih. Ja samo vidim šta je od Novog Sada ispalo, ali to ne zato što je opozicijna vlast sada, na, na, vrhu u Novom Sadu. Za tri godine se ne može upropastiti, ništa. a za 10, 12 još kako može a da ne pričamo o 50 godina. Gospodju, ali kod opozicije su pare. Koje pare? Koje pare? To malo mrvica što dobiju. Pa izvinite vi to. Znamo mi da računamo. Znamo mi koliko je procenata ovo, a koliko je ono. Koliko se daje, a koliko se prima natak. Nemojte pričati. Molim vas, nemojte. Svi znaju da računaju. Dobro, gospođo, ja vam se... Dosta zamagljivanje i dosta batanje prašine u oči. Već je put nek neko nešto uradi da ovaj svet ne propada. To je sramota. Takvu prosperitetnu državu, ne kažem da smo bili Amerika i da smo bili raj, ali gde smo bili, a gde smo sad. Nek svako dobro pogleda. Dobro, hvala. Dobro, hvala vam mnogo na, na razgovoru. Gospodja je dala neke primjedbe, a ja sam skrenuo pažnju da, da, da bih želeo da se jave iskrene patriote ne znam koliko je gospođa Patriota, no to je njeno mišljenje. Ja ne bih, e, ja ne bih hteo da komentarišem stvari jer naježim se od komentara. Postoje činjenice i treba se njih držati. Evo ponovimo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Poštovanje. Slušam. Dobar dan. Dobar ja dan. pozdravljam onu mladu socijalistkinju izna, da. E, iz duše i srca. Da. I ponavljam, da je crvena boja, boja krvi. A Dobro. ovoj zemlji je već dosta krvi bilo. Ako nije, e, onda ne znam kad će im biti dosta krvi. Pa vidite šta je ova opozicija uradila. On, pa opozicija je grozna. Ovaj, onda, zašto bikovi ne vole crvenu boju? to pa, je jedna onako tema za razmišljanje. <laughs> Somovi vole crvenu boju. <laughs> A bikovi ne vole. E, pa onda kaže mi obnavljamo zemlju, zna se ko obnavlja zemlju, a čim parama? A gdje je naša devizna štednja? gdje je 7 milijardi dolara? gdje je zajam za preporu Srbije? Pa vi ste čuli, gospođo... <laughs> Vi su dnevnice koje nam uzimaju svakome, pa čak i, oni, i, i bednim penzionerima najniž, sa najnižim penzijama. Da. Pa i se, o, ti se para obnavlja, ali obnavljaju jedni, a drugi nemaju pristup do ti para. Pa, pa molim vas, zar ja nisam patriota kada tako govorim. Dobro, gospođo, znate šta, <laughs> ovaj, dobro, ja mogu da se složim. Ja mogu da se složim sa, složim sa nekim od stvari, međutim, koliko znam, naša država e, ubrzano, evo, savezni ministar za e, za inostrane poslove ovih dana intenzivno putuje i koliko ja znam pare stižu sa svih strana. se. pa, mislim da se od tih para obnavlja, obnavlja jer jasno je da ne možemo svojim snagama. Ja mislim da, da se te pare jednostavno štampaju. Ove niko pare ne zna, lepe oči, a a oni koji traže čak i nemaju lepe oči. Gospodin, pa u našem studiju bio e, stručnjak ekonomista koji koji je nešto pričao o tom štampanju pare. Znači, stare novčanice se recikliraju da bi se odštampale nove i onda se stvara utisak da, da, da, da e, štampari na Topčideru štampa novac bez pokrića, što nije tačno. Pa, ako je tako, zašto onda Marka ide gore? A, to su sad, to su sad, petlja... znate šta, zašto vi Marku kupujete kod dilera? Zašto je ne kupujete u banci? <laughs> pa, po šest dinara je marka, gospođo. Stvarno? Ajde idemo odmah da kupim. Pogledajte, u svakoj banci ćete naći marku po šest dinara. Ja ne znam zbog čega se stvara ta euforija. Pa ne znam, stvarno to je malo čudno. Pa i, meni nije jasno. Malo je čudno, samo me jako čude mladi. Mladi me čude... E, mladi socijalisti? E, ovaj, da, da, ne vide dalje od nosa svoga, ili u stvari možda oni i vide i vide korist neku za sebe tu. Ja ne znam, kažem, ja bih se uzdržao od komentara jer pa ne dobro, da komentarišem. Ja, jer ja govorim nepatriotski. Ne bih Ako neko, želi, neko želi ovoj zemlji dobro, onda, sam to ja recimo, Oni nisam baš ni mlada. Da, dobro, gospođa. <laughs> Patriota ste u redu, je. <laughs> dobro. A vi pozivate patriote. Da, da, pa jasno, samo patriote. Zahvaljujem vam mnogo na razgovoru. Talk show Braće Budkaj. Evo poštovani slušalci, možemo ovu emisiju da nazovemo da li ste za patriote ili za izdajnike. Imamo nekog na telefonskoj vezi. Izvolite. Halo. Da, slušamo vas, dobar dan. Dobar dan da pravi patriota. E, to treba. I na pravom broju. E, Slušajte, da vam dokažem kako sam patriota ovde, ovaj, u stanu imam na zidu ovaj, citat znaku navoda od 28.4. Ovaj, doktorice, profesorke koju obožavam, ovako kaže, ljudi na vlasti u sredinama u kojima je pobedila opozicija su frustrirani muškarci, hormonalno potpuno poremećene žene Njihovi gradovi su nepočišćeni, pokradeni, oni koji su na njima na vlasti nisu naučili da se redovno kupaju i nisu naučili da ne kradu. To je znak navoda i sad vi vidite tu treba ipak imati ovaj fakultet ili doktorat da bi se tako nešto lepo reklo. Jel tako? Je ja moram, da, i slušajte drugo, ja sam Mađarica, moj muž je Crnogorac, zašto bi Jul dozvolio da ja recimo subotom i nedeljom gledam neke filmove na mađarskom jeziku, šta će meni taj jezik? Šta će vam mađarski zaboraviti? Pa mislim šta će mi, ma ja sam Mađarica i Slovakinja, dobro na slovačkom nije bitno, ali zašto bi ja one filmove gledala i to sve sinhronizovano na mađarskom, zašto bi ja to radila i zašto bi ja gledala recimo te divne pejsaže i slušala crnogorski, tako da mi mi moramo znati ako Jul bude pobedio u Novom Sadu, šta nas čeka? Osam programa ovaj RTS-a. Pa jel nama nije lepo? Pa naravno, pa, tu dobijete pravu informaciju. šta bi mi još? I pa sad sam ja vama dokazala zašto sam ja za Jul i za crvenu boju. Gospođo, Ja jako, vam se zahvaljujem. Ja mislim prava da ste, sam... Prava ste osoba za, za ovu emisiju. Ajde, ja pozdravljam se... najbolji radio i sve najbolje. Mnogo, mnogo hvala zaista ovo me, ovo me je dirnulo. Na kraju krajeva ti filmovi koje, koje možemo da gledamo na tim stranim televizijama prepuni su krvi nasilja. Zašto to nama treba? Evo izgleda da imamo ponovo nekog... Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. E, Slušam ja vas. Ovaj, dao neki prilog. Naravno, izvolite. lepim pričama, mislim. Izvolite, izvolite, slušamo. Mislim, o opšte ovom životu. I, juče sam gledao neku E, tamo oko 12 na e, RTS-u 1. Tako da. divnu emisiju o organizaciji <clears throat> zove se Bayone Express. je da? E, tak, o organizaciji iz, slanje dece od, mislim, devojčice od 7 do 11 godina mis u Južnoafričku republiku i u Ukrajinu. Jel da, to, je Vesna ono Jugović, gospodje Vesna Jugović, nek, ne znam, to je Ola novinarka. Da. To, patriot, patriotska novinarka, mislim. Veliki patriota. Da. Šalje devojčice od 7-11 godina za izbor mis u Ukrajinu i u Južnoafričku pa, republiku. Pa, znate šta, nije loše za devojčice da, da počnu od malih nogu da zarađuju. Pa jes, pa da, da, da, pa to, to tako lep, mislim, to je divno, mislim, tako sam se obrdo... Tako da. sam bio odušljen, mislim. <laughs> ja evo imam žensko dete, pa već da. razmišljam o pa, takvim stvarima. razmišljate, da. razmišljate, pa da, da, to je sad one futbalere što su od 15 godina, sad će još malo ići od 15 godina futbaleri napolje, ili od 12 godina, pioniri, Zna, da, sa maramama ići će napolje ovaj, da igraju za Elaciju i tako. <laughs> da. <laughs> Mislim, to je moj prilog ovako, ja vam se, Uspješno uspešnom ovaj... Ja vam se zahvaljujem, hteo, bih, hteo bih ja da napomenem da nam je da nam je sigurno potrebno rad, red i, disciplina i da se od malih nogu naučimo na rad i naravno na adekvatnu zaradu. Ponovo imamo nekog na vezi, dobar dan, izvolite. Dobar dan. vas. Ja bih kao patriota da? ukazao na sljedeće. Slušam. Ne treba to usko gledati, samo u ovoj našoj užoj Srbiji. To treba gledati planetarno patriotizam. Jer ceo slobodoljubivi svet gleda u nama zvezdu vodilju da ih mi spasemo od novog svetskog, takozvanog novog svjetskog poredka. Nije to ništa, to je američka politika, oni hoće da pokore. Evo, pola Europe su pokorili. Europa od nas očekuje spas. Da im otvorimo oči. Da otvorimo oči Ujedinjenim nacijama, to smo već učinili. Da. Samo oni otvorili jedno, nismo još oba oka otvorili, jedno smo otvorili i oni nam poslali neki čvor, e, kvor na naše istorijsko sveto Kosovo. Gdje je poslat kvor? Pa ovi dole na Kosovo što su poslali nisu, dovoljno otvorili oči ovi iz Ujedinih nacija, znate. Ja ne znam o kakvom slanju govorite. Pa nisu oni ni postali, u stvari ovi su došli, a mi smo ih prihvatili, u stvari oni ne shvataju ni zašto su tu. Da? Oni su u stvari naši zarobljenici, oni neće otići odade sve dok mi to ne odredimo. Pa s obzirom na našu pobjedu, e, jasno je da su zarobljenici. oni su, oni su taosi, zarobljenici, znate, ništa oni drugo nisu, oni ne mogu dodu odatle. Da. Sve dok mi to ne odlučimo na neki drugi način i kažemo, e sad možete ići. Jasno, jasno. E da, ali onaj drugi svet, ova Afrika, ova Azija, Indija, Kina, pa Kina bi propala kroz dva mjeseca da nije Srbije da je brani. I da mi nismo pruži, pružili otpor tome groznome NATO, krvolocima i tako dalje. Oni bi prodali već u Rusiju još pet mjeseci bili u Rusiji. Da, to je tokom istorije više puta a ovaj, mi smo, A mi smo tu, zato što smo Božji narod i Bog je odredio nas da čuvamo red na planeti. Da nije nas planetarnog Božjeg naroda, onda ne bi od sveta bilo ništa, propao bi davno. Jer on je to bio poverio Bog jevrejima, pa jevrejima nešto nije pasalo, pa su oni rekli Bože, kaže, kad drugi put budeš birao svoj narod, izaberi nekoga drugoga. Da, oni su zicaraši. I Bog se opredelio za prave ljude koji će da izvrše zadatak njegov na zemlji. Kad dođe Božje carstvo, mi ćemo svi biti ministri u tom carstvu. Gospodine, hvala vam mnogo. Eto, toliko to. Hvala vam mnogo. Evo, čini mi se da još nekog ima na, na vezi. Crni. Slušamo vas, izvolite. U principu ovo su budalaštine koje su ljudi nasili taj novi svetski poredak, kao novi svetski poredak čovjeku zna šta treba, a mm. to je da živi normalno, koliko toliko, tako da su ovo budalaštine, prijetno. Zahvaljujem. Nama ne trebaju zavoje, treba nam spašenje čoveče. Izgleda da imamo ponovo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Alo? Slušamo vas, dobar dan. Dobar dan, Rodoljub ovde. E, ime vam je lepo. Pa, hvala Bogu. Samo, ovaj, slušajte, patriot je strana reč a koliko ja znam, postoji raketa Patriot, da ne prizivate vi opet odgovore nešto. Ne, ovaj, daj Bože, ne, daj Bože. Pa u onom našem, naš pisac nije rekao patrioti, nego rodoljubci, jel da? Da, da, ovaj, ja se izvinjam što sam zaboravio. Pa hvala Bogu. A što se tiče crvenog i crnog, u pravu ste jedno izde s drugim ovaj o, gospođa ona znate, ovaj ima i crnu kosu i crno ruvo, ovaj uvek. Prema tome bojim se da ova mala i socijalističkog podmlatka ovaj će da zglajza što je bila protiv crnog. Ajde, zdravo. Mnogo hvala. Mnogo hvala što ste se javili. Evo ja ću još da čekam minut vremena da se neko javi ako se javi, jer u 11.21 idu vesti i to će biti kraj naše današnje emisije. Tako da, šta se dešava? Imamo li nekoga na vezi? Imamo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo ja vas. Ti nam trebaju, da, izvolite. Pa vidite da meni je bilo jako teško da vas dobijem, znate? Da. Ove, ali nisam tela da, da ovaj moj patriotizam ostane nepoznat. Naravno. Ja sam naime nosila dečeg dodatka, imam dve devojčice i dobila sam obveznicu od naše države i ove, ja sam učinila veliko delo. Dobila sam 13.000 ja sam tih 13.000 prodala na pijaci dilerima. E, to vam je u banku. U banku. Za 4.000 dinara. Onda kažu ti dileri da oni nose u Belgrad i onda oni prodaju državi za 50%. I onda ta država lijepo dobije opet papire te i onda će opet dati, možda će tim mladim socijalistima nešto isplatiti u tim ovaj, bonovima, pa ću onda ja njima isto pomoći, razumete? Jasno, jasno, znam da je... Znači, da... ja svoju državu pomažem, znači da sam ja najveći patriota, a mislim šta će meni 350 maraka dečeg dodatka što imaju u Nemačkoj, meni ne trebaju marke. Evo sad sam s mamom baš razgovarala, imam ovaj, po jedan patriotski recept, imam decu 17 i 15 godina, zašto oni sami da prave sendviče. Onda sednu pa pojedu 300 grama parizera, onog finog, znate, sa svom sojom i šta ja znam. Treba jale i po jedno parče parizera, pa dva parčeta hleba, pa nek jedu. Mogu ih i kupati, neće potrošiti mm. toliko ovog šampona, Gospođo, Mislim gospođo. da treba čovjek da štedi, a ne da se tu razbacuje sa nekim novcima i što. Jasno, gospođo, poznata, poznata mi je ta situacija sa dečijim dodatkom. Evo, vreme je 11.21, moramo da idemo sa vestima. Puno vas pozdravljam i zahvaljujem. eto, dragi slušalci, sad će pola 12. Uskoro ćemo da privedemo kraju ovu našu današnju emisiju. Bilo je lepo družiti se sa vama. Ne znam, imamo li još nekoga na vezi? Nemamo. Nemamo, umorili ste se i vi i ja. Pozdravljam vas do sljedećeg ponedeljka. Sa vama su bili za Mixpultom gospodin Ervin i braća Butkaj. Doviđenja i prijetno. A, da, zaboravio sam, izvinjavam se. Za gospodina Matića, American Woman. Prijetno.